Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Բարեկամներ, այսօր հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Շահումյանի շրջվարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Ազիզ Սևյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ հրավերելու համար։ Պարոն Սևյան, նոյեմբերի 9-ի Երակողմ համաձայնագրով Շահումյանի շրջանի մեծ մասը հանձնվել է Տշնամուն։ Ինչ ունեինք աշնանային պատերազմից առաջ եւ ինչ պատկեր է այսօր։ Ունեինք կայացած շրջան բոլոր վարչական միավորներով, համայնքներ, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, հանրապետական ենթակայության տակ գործող ստորաբաժանումներ, շրջվարչակազմի ենթակայությամբ գործող ստորաբաժանումներ, ՓԲ-ներ, ԱԾ-ներ, առևտրի կետեր եւ ամենագլխավորը 22 հեկեր, որից 6-ը արդեն շահագործման հանձնված էր իսկ մնացածը շնարհության շնարհության փուլում էր։ Իսկ ավելի գլխավորը ունեին ժողովուրդ հույս ու հավատով լցված, որ բնակվում են իրենց հայրենիքում, Բոլոր համայնքներում արկա էր գերեզմանոց եւ իրենց նահատակ շիրիմներին իրենց նախկին բնակավայր չէին տեղափոխում։ Մեծ մասը Հայաստանից վերաբնակեցվածներ էին, բայց արդեն Խարվաճարը Շամյանի շրջանը իրենց հայրենիքն էին համարում։ Միանշանակ եւ ոչ մեկը պատրաստ չէր այս բռնագաղթմանը։ Ոչ մեկ։ Պատահական չէր, որ մարդիկ մեծամասամբ իրենց տները չէին վառում։ Շատ մարդիկ իրենց գույքը չէին հանել, հույս ունենալով, որ վաղը մեծ օրը հետ են վերադառնալու։ Այնուամենայնիվ մի մասը իր ձեռքով իր տունը վառեց, որպեսի չմնա ճշնամուն։ Չեմ կարող միանշանակ ասեմ, իր ձեռքով վառեց, թե ով է վառել, Եղել են այո այդպիսի դեպքեր։ Եվ այդ բոլոր հեկերը անվնաս մնացին ճշնամուն Միանշանակ ընդունել անվնաս մնացին չեմ կարա ասեմ։ Որոշ գույք հավանաբար մարդիկ իրենց սեփականությունն է տարհանել են, բայց կա հեկին պատկանող ջրամբարներ նաեւ չես կարա տարհանես, բայց միլիոններ ար։ Մինչև պատերազմը, քանի համայնք, քանի գյուղ կար Շամյանի շրջանում։ Դա 4 համայնք անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նկատի ունեք, որ մի համայնքի մեջ հնարավոր է մի քանի գյուղ է մտնում։ Չէ, այդպեսին գրեթե չունենք։ Մի հատ բանակավայր կար Չումեներ կոչվում, Թավսաթաղ համայնքի ներկցված երկու տուներ ընդամենը այնտեղ, մնացածը ջուղ եւ համայք նույնն էին։ Մնացել է ընդամենը երկու համայք։ Միայն նրա համար, որ դրանք նախկինում պատկանում էին Մարտակերտի շրջանին ավելի ճիշտ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին։ Եվ միայն ու միայն այդ պատճառով չանձնվեցին ճշտամբան։ Հավանաբար։ Տեղյակ չեմ ոչ այդ համաձայնագրից, ոչ որևէ մեկը մեզ հարցրել է, որն ենք թողում, որն ենք տալիս։ Անկամ 3 տարի ժողովուրդը հուսահատ լինելով, որ ամբողջ ամենի շրջանը տալիս են դուրս պետք է գան, իրենք էլ են իրենց գույքը տեղափոխել, անասունները կորցրել, թողել, դուրս եկել, հետո սկսել են նորից վերաբնակացնել պատմական հայկական չարեկտար գյուղը համաձայնագրով նշած չէր, որ Չարեկտար գյուղը չի տարահանում։ Չարեկտարն ու Ակնաբերդը մտնում էին Շամենի շրջանի մեջ տարահանվեր։ Ոչ մեկը նրանց չէր կարող մեղադրել ինչու, որովհետև ասել են Շամենի շրջանը պետք է ազատվի նոյեմբերի 15-ին, բայց հետաձգել են ինչ պատճառներով հետաձգվեց մինչև 25-ը։ Քաշաթողը պետք է հայաթափվի դեկտեմբերի 1-ին։ Այսպես տարածված է տեղեկություն, ով է տարածել, ով է ասել, մենք լսել ենք ընդամենը Ադրբեջանի տարածած տեղեկությունները։ Արդեն շրջանը ոդքի էր կանգնած։ Դժվար ժամանակներն անցել էին։ Այո, այո։ Մեջ պետական, մեջ համայնքային ճանապարհները լրիվ ասֆալտապատ էր։ Նկատի ունեմ Ստեփանակերտ, Վարդյունից դրանք բոլորը ասֆալտապատ էր, բարձր որակով, ընդամենը 32-33 րոպեում մենք Խարվաճարից մտնում էինք Վարդենից Ստեփանակերտ էինք հասնում մի ժամ 15-20 րոպեում Ժողովուրդն էլ կարճած հողին, անասնապահություն, հողագործություն, մեղվապահություն, բոլորն էլ գրեթե մշակում էին իրենց հատկացված 2000 մետր հողամասը։ Հիմնական շեշտը դրված էր հեկիրի կառուցման, անասնապահության, մեղվաբուծության վրա։ Հետո Վարդենիսից միջև Կարվաճարի էլեկտրոյենթակայան անցերկացվել 100 000 կիլովոլտ բարձրալարման հոսանքագից, որը միլիարդ դրամներ արժեր, ինչքան ժողովուրդու դժվարություններ ակարել այդ հոսանքագիծը անցկացնելու ժամանակ, ժամերով, օրերով հոսանքը անջատում էին, ճանապարհները դժվարանցնելի էր լինում, միջև վերամբարձ կրոնկով տեղադրում էին ցուները, շտական հոսանք եղել է, բայց երբ հոսանքը անջատվում էր մի ժամով, երկու ժամով, մենք հոսանք չունեինք այդ բարձրալարման գիծը, որ անց են կացրել, արդեն Ստեփանակերտում կամ ամբողջ հանրապետությունում կարող էր հոսանք չլներ, բայց Շահումյանի շրջանում ուներ անցնում են Վարդենիսից եկող գծին։ Շրջանի բնակիչների զգալի հատվածը հաստատվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ինչպես է դասավորվել նրանց կյանքը։ Նրանք միաժամանակ բնակարան տուն ունեին եւ Հայաստանում եւ Շահումյանի շրջանում գրանցումը ժամանակավոր էր։ Ոչ բոլորը տուն ունեին, որ արդեն վերաբնակեցվել են շրջանում, ապահովել են բնակարաններով, մարդիկ իմաց չեն տեսել Հայաստանում բնակարաններ պահելը։ Վաճառել են իրենց շամեն շրջանում գտնող բնակարանները վերանորոգել, բիզնեսը մեջ դրել, ոչ բոլորը ունեին եւ պատահական չէ որ այսօր մեծամասնությունը վարձով բնակարաններում է ապրում Կան նաև Ղարաբաղից տեղափոխված ժողովուրդ, որոնք հիմա Հայաստանում վարձով են բնակվում։ Ոչ բոլորն են Հայաստանից վերաբնակեցվածը։ Շրջվարչակազմը ինչ պարտավորություններ ունի այն բնակիչների հանդեպ, ովքեր Հայաստան են գնացել։ Տարբերություն չկա Ղարաբաղում են թե Հայաստանում են։ Նրանք քանի դեռ մնում են Շահումյանի շրջանի գրանցումով, մեր բնակիչներն են։ Իսկ եթե նրանք արդեն բնակարան ձեռք բերեն Հայաստանի Հանրապետությունում, պիտի հանվեն գրանցումից։ Որոշման մեջ միանշանակ նշած չէ, որ նրանք պարտադիր պետք է հաշվառումից հանվեն, բայց ենթադրում եմ, որ այո, որովհետև այդ տունը որպես պետական սեփականություն տրվում է այդ անձին։ Հավանաբար պետք է նրանք ընտանիքով այնտեղ հաշվառվեն որ պետությունը կարող հաշվետվություն տա, ինչքան բնակիչների եւ ապահովել բնակարանով տակը ինչքան ամնում որ պետք է ապահովեն։ Հավանաբար հաշվառումից կհանում են ու կհաշվառում են այդ բնակարաններում։ Աստիճանաբար, եթե բնակարանով ապահովեն, կկչանան շրջանի բնակչության թիվը։ Ես համոզված չեմ դրանում, որովհետեւ այսօր էլ շատ մարդիկ թեպետ Հայաստանի Հանրապետությունում սերտիֆիկատների շահառու են կարող են այնտեղ իպոթեկային վարկարում ու բնակարան ձեռք բերեն, բայց շատերը ցանկություն են հայտնում վերադառնալ, եթե մենք ունենանք առանձին շահումյանի շրջան։ Մենք այսօր էլ ունենք Շահումյան շրջան, բայց երկու համայնքում չենք կարող տեղավորենք բնակչությանը։ Իսկ ո՞ր մասն է այլ գյուղերից հնարավորություն ունեցել Չարեկտարում եւ Ակնաբերդում ժամանակավորապես հաստատվելու բնակչության։ Կար ազատ բնակֆոնդ։ Ակնաբերդում օրինակ Խարվաճարի բնակիչներից եւ երկու համայնքներից ունենք 56 վերաբնակիչ Հաթերք գյուղը մնանք մենք վերաբնակիչ։ Ղարաբաղի գրեթե բոլոր համակարգում ունենք մեկ ընտանիք, երկու ընտանիք, հինգ ընտանիք, Պայգեստանում ունենք, Հովսեփավանում ունենք, Նորաջուղում ունենք, Ասկերանում ունենք մի քանի ընտանիք, բայց հիմնական 56 մարտ ամենից շատը։ Ամենից շատը ակնաբերտ են տեղափոխվել։ Ազատ ֆոնդը դրանք բոլորն էլ սեփականատերեր ունեն Աշկաման պատճառներով Հայաստանում են բնակվում կամ մարդ կա երկու բնակարան ունի։ Ինքը մեկում բնակվում է, մյուս բնակարանը որ չքանդվի, տրամադրել է մարդկանց։ Ինքը վարձով են մնում, պայմանագրով։ Ոչ բոլորը։ Սկզբից պայմանագրով էր, որ արդեն անցել են այս 40000-ներին, որ փոխվել է ձևը, ոչ բոլորն են վարձով ապրում։ Կան մարդիկ, որ բնակարան հատկացրել են, այնքան որ մարդ ապրի այդտեղ բնակարանային ապահովություն, աշխատանքային զբաղվածություն։ Եթե այս հարցերը լուծվեն, ապա տեղահանված բնակիչը կուզենա մնալ Արցախում, չնայած արտաքին անվտանգային խնդիրներին հիմնական չմնալու պատճառը հենց այդ անվտանգային խնդիրն է։ Հիմա մենք ստեղ բնակիչներ ունենք ոչ բնակարանով ապահովված, ոչ աշխատանքով։ Բայց ինքը չի ուզում տեղափոխվի այլվար։ Այսօր Չերեկտար համայնքը բոլորն էլ ուզում են վերադառնալ Հայաստանից, բայց ուսմո երեխեք մենք չենք կարող բերենք Թուրքի հենակետի տակ անմիջապես բնակեցնենք։ Հենց առաջինը անվտանգության խնդիրն է։ Իմ խոսքը Ագնաբերթի եւ Չարեկտարի բնակիչների մասին չէ միայն, այլ տեղահանված քաղաքացիների, որ այսօր ապրում են Արցախի տարբեր բնակավայրերում։ Այսօր այդ տեղահանվածներից ով Արցախում է բնակվում, մեծամասնությունը հենց արմատներով արցախցիներ են գործողված շրջան կամ կամավոր տեղափոխված շրջան այս կամ այն պատճառներով հաստատված ամեն շրջանում բնակիչներ են դրանք չեմ կարծում որ որևէ խնդիր կամ անգամ անվտանգային խնդիրը կարող պատճառ դառնալ նրանց այլ բնակավար տեղափոխվելու մեկնել ես եմ այդպեսին տեղափոխվելու տեղ չունեմ ես։ Անկամ մտադրություն չունեմ այդպեսի։ Մարտակերտի շրջանից եմ, աշխատել եմ Ստեփանակերտ, հետո գործողվել եմ Մարտակերտ, ընդդեմ էլ գործողվել եմ Շամյանի շրջան։ Ու տեսել, որ բարենպաստ կլիմա է, բնությունը գեղեցիկ, հիասքանչ, հարմարվել, բնակարան կառուցել, առանձնատուն ունեիք Խարվաճառում։ Այո, երկու արկանի առանձնատուն ունեի 129 քառակուսի մետր։ Եւ այդ ամենը մնաց ճշնամ։ Ուղի, այո, տունը, ինչպես ասում են, առանց ծերտալու մնացել է իրանց։ Իմ կառուցածներ ոչ մեկը մեր ընտանիքից չէր համարձակվի որը մի վնաստար է տան։ Իմանալով անդերց, որ հավանաբար մենք այլևս չենք վերադառնա, բայց որ դու ես կառուցել վերջ վերջո։ Դժվար է։ thank you Չարեկտարը հայ-ադրբեջանական շփման գծի հարևանությամբ է գտնվում անվտանգային հնդիրների պատճառով Չարեկտարցիները չեն վերադառնում։ Ինչ արվում, որ այսօր այդ սահմանում բնակվող Չարեկտարցին չթողնի գյուղ։ Ամբողջ շրջանի ուշադրությունը այդ երկու համայնքներին է, մանավանդ Չարեկտարում բնակվող ընտանիքներին այսօր։ Նրանք բոլոր սոցիալական ծրագրերից օգտվում են, Վարչակազմի միջոցով, եթե ինչ-որ ծրագիր կա, առաջին հերթին բավարարում է չարեք տարի բազմազավակ ընտանիքը, սերմեր, դիզվարելիք, բենզին, Այն ամենը, որ զբաղվեն հողագործությամբ գոնե, անասնապահությունը, բայց հնարավորություններ կան գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու վտանգավոր չէ մշակել այդ պատառածքները։ Վարելավը չեզոգոտում չկա։ Չեզոգոտում արոտավայր է։ Անասնապահության վրա է ազդում։ Ընդամենը երկու ընտանիքի անասնապահությամբ զբաղվում, խոշոր ջերանասունները ֆիրմա է։ Այս տարի մենք Կարմիր խաչի միջոցով 6 ընտանիքի սերմեր ենք տրամադրել հետամուտ եղել, որ տրամադրված սերմերը գոնե կիսով չափով ցանեն, խնդիրն մեջ է, որ տղամարդիկ մի քիչ հողին հետ աշխատելը դժվար է, էլի։ Ինչու՞։ Դե մարդիկ հասմա տղամարդը մի հոգի է մի ընտանիքում, ինչի՞ս է պետք է այնա տալոնը ստանում եմ այս ման։ Բայց դե վեց ընտանիք այս տարի ստացել են սերմերը եւ որոշ չափով լոբիա, կարտոֆիլա, բանջարբոստանային կուլտուրաները ցանել են։ Քիչ, բայց իրանց երիկը։ Գոնե իրենք իրենց ընտանիքները որ բավարար են, մի քիչ հանգիստ կզգանք, որ չարեկտարին մեր բանջարեղեն չենք մտածել ոնց հասցնենք։ Իսկ ակնաբերդում ինչ վիճակ է։ Բոլորն էլ զբաղված են թե գյուղատնտեսությամբ, թե հիմնական աշխատանքով, եղբաբուծությամբ, անասնապահությունը շատ չի, որովհետև արոտավայրերը հիմնականում մշակաբույս էր ցանած։ Ոչ, այնտեղ լավ զարգացած է գառնանային կուլտուրաները եգիպտացորենի։ Այս տարի երկու ընտանիքներին տրամադրել են կաթիլային ռոկման համակարգ 8 հեկտար մեկներ ցանել 4 ու 7 մեկներ ցանել աշնանացան չեն աշնանացան կա ծորենացանաց մի սանտիմետր հող չկա անմշակ։ Շահումյանի շրջանի բնակիչները ցավոք առաջին անգամ չէ որ տեղահանվում են։ Մի մասը ստիպված էր երկրորդ անգամ բռնել գաղթի ճամփան, երբ 1992 թվականի հունիսին Շահումյանի շրջանը անկավ, տունուտեղից զրկված շահումյանցիներին կարքին տիրություն չարին ոչ մեր հանրապետությունում, ոչ Հայաստանի հանրապետությունում եւ շահումյանցիների մեծ մասը սփռվեց աշխարհով։ Մեկ կա ծրագիր, որ համահավաք բնակեցնեն շահումյանցիներին։ Անպես չէ, որ նախքին շահումյանի շրջանից շատ ընտանիքներ մենք ունեինք։ Քիչ չէին, դե որովհետեւ ասացի չէ նրանք արդեն։ Ո՞նց գնացել էին, բայց համահավաք հավաք վերաբնակեցնել մենք այսօր հնարավորություն չունենք։ Մեր շրջանի համար են տարածքներ հատկացվել Մարտակերտի շրջանի վերին զորակում մաթերքի։ Բայց հիմնականում շինարարությունը մենք սկսել էինք Շարեկտար համակից այն պայմանով, որ չարեկտարցիները տեղահանվածներ չեն, բայց իրենց տները, չգիտեմ ինչ պատճառներով ավերվածը գոնե իրենց վերադարձնենք սահմանային յուղը։ Հետո դեռ չունենք ազատ բանակարանային ֆոնդ կոնկրետ շամենի շրջանին, որ այ այս 10 տոնո ձեռնը վերաբանակեցրել։ Դուք ասում եք տարածք են հատկացրել։ Այդ տարածքում որևէ տան հիմք չի դրվել, ընդամենը գաղափար է մտադրություն։ Այո, ոչ միայն մտադրություն է, համակարգի ղեկավարների հետ միասին գնացել են տեղ, հատկացրել են, որ այս հատվածը ձեռնալինելու, այս հատվածը ձեռնալինելու տարածքները, որի մասին խոսում եք, բնակչության սեփականաշնորհված օտարասկները, այլ այդ process-ը պետք է գնա մարդկանցից առնեն համարեն պետական սեփականություն, որի վրա նոր սկսեն կառուցել։ Այդ գործունեությունը դեռ սկսած չի։ Շրջափակումը ինչ ազդեցություն է թողել շրջանի բնակչության տրամադրության վրա։ Բոլորի վրա ինչ ազդեցություն թողել է Ղարաբաղի նույնն մեր բնակչության վրա։ Հուսահատ է։ Ուրախ չէ, չէ։ Չեմ ասի, որ ինչ որ մեկը սпасում է որ ճանապարհը պետք է բացվի ու տեղափոխվի։ Պարզապես որոշակ դժվարությունների պատճառով երբեմն դժգոհություններ լինում են մանավանդ հողօգտագործողների շինարարության զբաղվողների մոտ։ Իսկ իշխանություն հարկադիր տեղահանված քաղաքացի հարաբերություններում ինչն է որ հարթ չէ։ Բնակարան շինության բնակարաններով ապահովելու հարցն է որ դժգոհություններ առաջացնում երբեմն Հայաստանի Հանրապետությունում սերտիֆիկատների տրամադրման որոշումներում կոնկրետացված չեն, ոնց եղել նույն ընտանիքից ծերված ընտանիքներին պետք է առանձին սերտիֆիկատ տրամադրեն, բայց չէին տրամադրել, թեկուզ որոշման մեջ հստակ նշած է ընտանիքից ծերված։ Զոհվածների ընտանիքները այլ ծրագրով գումարեն հատկացվել, նրանք բնակարան են ձեռք բերել եւ սեփականաշնորհել որոշումով 20 միլիոն իրենց վարկ պետք է տրամադրեն, բայց չեն տրամադրում։ Ասում են դուք սեփականություն ունեք, դեմել ենք տարածքային կառավարման նախարարությանը, որ հարթեցնեն մտադրություն չկա գրասենյակը տեղափոխել ակնաբերդ ակնաբերդ միջև քարվաճարը շրջկենտրոնը այդ գյուղներ ակնաբերդ ոչ եթե լինի մտադրություն ապա կամ շերեկտար համայք կամ հաթերքի ժորակում որ մեզ հատկացնեն այնտեղ բնականաշինություն լինի բնականաբար վարչական շենքերով կկառուցվեն այդ ճորակը։ Ճիշտ եք համարում, որ Գրասենյակը այսօր Ստեփանակերտում է գտնվում։ Չենք կարողանում լինենք մեր ժողովրդի կողքին հերրախոսով կամ էլեկտրոնային հասցեով, չգիտեմ ոնց ինչ մեծևի հասցնում ենք ժողովրդին։ Իհարկե ոչ։ Շնորհակալություն զրույցի համար։ Ընդհանրապես ավարտվեց Հայաց հաղորդաշարի հերթական 2023 թվականի հունիսի 9-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, հանրայինի ստուդիայում հյուրընկալվել էր Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար Ազիզ Սևյանը։